Daar diezelfde nacht het die koning gesikkel om aan die slaap te raak. Hij laat al toe die geschiedenisboeken wat alles oor sy koninkrijk vertel en alles wat hij al gedoen het, en laat sy personeel dit vir hom voorlees. Toevallig lees hulle toe vir hom die gedeelte waar moordig te hore gekom het van die komplot van Begtan en Therese, die twee paleisambtenare wat beplan het om koning Aas vir ons dood te maak. Het ons moordig ooit hiervoor beloon of aan hom eer bewys, wou die koning weet. Nee, het sy kamerpersoneel geantwoord. Hij het niks gekry nie, wees daar in die voorportaal, wou die koning weet. Want op daar die oomblik het Haman in die voorportaal van die paleis aangekom om vir die koning te kom vra om moordig aan die galg, wat hij klaargebou het, te laat ophang. Dis Haman wat daar staan, sê die paleis om te nare toe. Nou laat hom inkom, sê die koning. Nadat Haman ingekom het, Vra die koning vir hom, daar is iemand wat ik wil vereer. Wat moet ik vir die man doen? Haman denkt dus so bij homself, aan wie anders was aan mij zou die koning hier wel bewys, 7 tot 8. Daarom zei hij toe, laat hulle vir hom een koninklijke kleed bring soos die wat die koning dra in een paard waarop die koning zelf al gerei het met die koninklijke embleem op zijn kop kry dan een van die hoogste ambtenaren om die kleed vir hom om te hangen en om op die paard oor die stadsplein te lei. So ver hulle gaan, moet hij dan uitroep, so lyk dit as die koning aan iemand eer bewys. Toe sê die koning vir Haman, vat dadelijk die kleed en die paard en gaan gee dit vermoordig, die jood wat daar by die hek van die paleis sit. Je moet alles doen wat je voorgesteld het. Haman het toe die kleed en die paard gevat, die kleed ommoordig gehang om op die paard laat klim en om toe oor die stadsplein gelei. So ver hulle gegaan het, het hy uitgeroep, so lyk dit as die koning aan iemand eer bewys. Daarna het moordig teruggegaan naar die paleisek toe, Haman is echter hoogs ontsteld en verneder terug naar sy eie huis. Daar het hy vir sy vrou, Ceres, en sy vrienden alles vertel wat met hom gebeur het. Toe het sy en sy raadgevers vir hom gesê, aangezien moordig, die man wat jou verneder het, wie het is, zal jou plannen teen om nie slaag nie. Hy gaan beslis jou ondergang beteken. Hulle was nog bezig om te praten toe die paleisbeamtes haastig en kom om Haman te kom haal vir Esther sy eten.